Sei urte ez emazte hau zapezen kopurua amazazpitik ogoita sortzira pasada. Euskal Elkargoan, haute txien euneko ogoita ameka ordezkatzen dute orain emazteek, eldu da 2000 amazazpian Elkargoa sortu denetik gehi sortzi pundu. Kontseilu permanentean ere initzez gehiago dira, eta orde bada. Bizota. Au niveau des vice-présidences, il y a un progrès. Si on regarde <laughs> plus attentivement, les dix pôles n'ont élu qu'une femme, c'est pays de bidache. Et au niveau des conseillers délégués thématiques, il n'y a que deux femmes sur neuf conseillers. Frantziako legediak parekotasuna behartzen du mila biztan goitiko errietan, Ipar Euskal Herrian erri frango oska horren petik dira, beraz pentsa ditaike parekotasunera teltzeko, aterabide bakar bat litaikela behar ba oska hori apalago ezartzea. C'est triste de dire que euh, il faut en passer par la loi. Triste da, baina esperientziak erakusten du alderantziz ez dela posible. Pena da, ez indar gehiagorik izaitea. Berroita mar, berroita marra eltzeko, biztaneriaren euneko berrogeita ama bi, emazte aberajgarri da, ez da emazteak gizonen kontra. Beraz tristete da herri euh, batzuetan emazteak ez mintzaleko ezaguturik eta euh, errespetaturik okaitea. Rekonu e Je pense que à Bayonne, à Biarritz, à Anglet, Saint-Jean-de-Luz, tout ce que vous voulez, s'il n'y avait pas l'obligation de la loi, nous serions dans la même situation qu'un milieu plus rural. Partout on peut y échapper, on y échappe. Legitimitate edo zilegitasun gehiago behar luketela senditu beren baitan lehenik emaztek eta sustut gizonen ganik uste du. Mais je me dis que effectivement ça passe encore par euh, se débarrasser de cette culture qui fait que pour les uns la représentation publique est légitime et pour les autres c'est presque une effraction. Parekotasuna intzina balimadoa ere Euskal Elkargoan bidea luzia da oraindik hortara teltzeko.